22 ikkinchi bob hazrati ayso ulog'a yana tamsil bilan mundoq dedi arishning podsholig'i xuddi bir podshohning o'g'li uchun tayyorlagan to'y ziyofatiga o'xshaydi to'y kuni podshoh ziyofatga taklif qilingan mehmonlarni chaqirish uchun shakorlarni avatibdi lekin mehmonlar kelishni xohlamabdi buning bilan podshoh yana boshqa shakorlarni avatib ularga mehmonlarga qaranglar ziyofat tayyor bo'ldi o'kuz va semiz mollar so'yildi hamma narsa tayyor ziyofatga marhamat danglar deb toplabdi biroq mehmonlar ularning so'zini e'tiborga olmay biri etisga ketsa yana biri tijoratiga ketibdi qolganlari hilqi chakorlini tutib ilib qattiq urib o'ldirib yetibdi g'azabga kelgan podshoh lashkarlarini chiqirib u qotillarni yo'qitib ularning shayriga o't qo'yib yutibdi ondin chaqarlarga to'y ziyofati tayyor lekin chaqirilganlar loyiq bo'lib chiqmadi endi sizlar yo'l ochanlarga berib uchratqanlig'i odamlarning hammasini to'yga taklif qilinglar debdi buning bilan chakarlar yo'l ochanlarga chiqib yaxshi bo'lamdi yomon bo'lamdi uchratqanlig'i odamlarning hammasini yig'ibdi to'y bo'lgan o'rin mehmonlar bilan to'libdi podshoh mehmonlar bilan ko'rishchilik kelganda u yerda to'y kiyimi kiygan bir kishini ko'ribdi podshoh uningdan birodar to'y kiyimi kiymay bu yerga qandoq kirding deb so'rabdi biroq u kishi hech qandoq javob berolmabdi podshoh chakorlarga uning put qo'llarini bog'lab tashqiriga qorong'ulikqa ochiqib tashlanglar uyagi tashlanganlar hasratda yig'lab kishilarni g'ujurlitidu debdi oxirida hazrati ayso taklif qilinganlar ko'p lekin tanlanganlar oz dedi buning bilan parislar u yerdan ketib qandoq qilib hazrati aysoni o'z so'zlari bilan tuzoqqa tushirish haqida maslahatlashdi ular o'z shogirdlarini rimdin tayinlangan yerod podshohining tarafdorlari bilan birga hazrati aysoning yiniga avatib ustoz sizning samimiy odam ekanligingizni kishilarga xudoning yo'lini sodiqlik bilan o'gitib kelganligingizni va hech kimga yuz xotir qilmaydiganligingizni bilamiz chunki kishilarning sidqi qiyofati bilan hisoblashmaysiz qani aytib bagaysiz rim imperatori qaysarga bosh topshirishimiz tavrat qonunimizga xilofmi qandoq deyishdi ularning yomon niyatini bilgan hazrati ayso ey soxtipazlar nemishqa meni so'zim orqali ilindirmoqchi bo'lyapsizlar bojga topshirdigan pulinglarni manga ko'rstinglarchu dedi ular bir dona kumush tanga akeldi hazrati ayso ulardan buning ustidagi surat va ism kimning deb so'rdi rim imperatori qaysarning deb javob berdi ular undoq bo'lsa qaysarning haqqini qaysarga xudoning haqqini xudoga topshiringlar idi Həzirdə Əysa ulağa. Ula bu sözünü anlab, həyran buluşdu da, Həzirdə Əysanın yenidən ketib qaldı. Şu günü ölgənlər tirilməydi, dəb qaraydıqan Saduqi dini iqibniklə Həzirdə Əysanın olduğu kelib. Ustaz, Musa Peyğəmbər Təvratda bir kishi farzand ko'rmay o'lib ketsa uning aka yoki inisi tul qolgan yangisini amriga ilib qerindishi uchun nasl qoldirishi lozim deb ta'lim bergan burun bu yerda yetti oquqi bor edi cho'ngi uylangandan keyin olamdan o'tdi farzand ko'mganlikdan keyindiki inisi yangisini amriga oldi biroq umu farzand ko'may olamdan o'tib ayoli keyindiki inisiga yotliq bo'ldi bu ish toki yettinchi inisigacha davomlashdi oxirida u ayolmi olamdan o'tdi endi so'raydiganimiz shuki qiyomat kuni bu ayol yetti ofkudan qaysining ayoli bo'lib tiriladi chunki uni hammasi amriga olganda hazrati ayso ularga mundoq javob berdi sizlar muqaddas yozimlarni va xudoning qudratini bilmaganliginglar uchun xatolisizlar o'limdan tirilgandan keyin insonlar arishdiki farishtalarga o'xshash xotin olmaydi ergi tegmaydi o'limdan tirilish masalasi haqida xudoning sizlarga degan so'zini o'qimadinglarmi ajdodlarimiz Ibrohim, ishoq va yoqublar olli burun olamdan o'tgan bo'lsimu xudo ularni tirik hisoblab men Ibrohim, ishoq va yoqublar e'tiqod qilib kelgan xudo bo'laman deydi demak xudo o'liklarning emas tiriklarning xudosidir bularni onglagan xalq uning ta'limidan dong ketib kelishdi parisiylar hazrati aysoning sodiqiloning og'zini tuvoqlaganligini anglab bir yerga jam bo'lishdi ularning orasidagi bir tavrot ustozi hazrati aysoni sinash maqsadida uningdan ustoz tavrot qonunidagi eng muhim amr qaysi deb so'radi hazrati ayso uningga mundoq dedi parvardigoring bo'lgan xudoni butun qalbim butun jinim butun zehning bilan so'ygin oldingi va eng muhim amir mana shu uningga o'xshash muhim yana bir amir bo'lsa qo'shnangni o'zingni so'ygandek so'y butun tavrot qonuni va payg'ambarlarning ta'limotlari bu ikki amirni asos qilgan parislar to'pishib turganda hazrati iso ulardin qutquzguchi masih to'g'risida nima o'ylayapsizlar u kimning avlodi deb so'rdi davud podshoning avlodi deyishdi ular hazrati ayso mundoq dedi undaqda nima uchun davud podshoh muqaddas ruhning ilhomi bilan qutquzguchi masihni g'o'jayinim deb ataydi davud zaburda mundoq degangu parvardigor g'o'jayinimga aytdiki Мән синең düşмәнләреңне oyig'ing ostida dasatkicha mening o'ng yonimda o'ltirg'in qutqizg'uchi masih podsho dovudning avlodi bo'lsimu lekin podsho dovud masihni xo'joyinim degan yerda masih uningdin ulug' bo'lmamdi hazrati aysoga hech kim gap qaytirolmadi shu kundan e'tiboran hech kim uningdin savol so'rashqa Peter Malmedy.